для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. педагогі свету пісалі, што пераросткі самыя цяжкія вучні. Пятрока пісаў педагагічны трактат, мог бы лёгка спрэчыць такія сцверджанні. Хоць ён не меў ні тэарэтычнай методыкі, ні практыкі, а можа менавіта таму, што не меў нічога гэтага, з вучнямі пераросткамі займацца яму было лёгка і проста. Ён гаварыў з імі як з роўнымі, гэтак жа, як будучы камсоргам дывізіёна гаварыў з байцамі і бачыў адчуваў, што вучням падабаецца такая роўнасць. Не, сур'ёзнасць іх не была прываблівая. Яна была цяжкая, бо нагадвала пра вайну, напамінала пра тое, што перажылі яны дзеці вайны і перажываюць дагэтуль. Так што любіў Пятро сваіх вучняў не за сур'ёзнасць, а за тое, што на сваіх слабых дзіцячых плячах яны вынеслі не менш, чым ён, чым бацькі іх і маці. А хутчэй за ўсё яго асаблівыя пачуцці да гэтага класа тлумачыліся тым, што неяк так падабралася, што добрая палавіна класа сіраты, але былі ў гэтых сірат надзіва мужныя і не падзіцячы цвярозыя проста такі мудрыя погляды на жыццё. Гісторыю старажытнага Егіпта і Грэцыі ведалі вучні, мякка кажучы, дрэнна. Усё выветрылася з галоў, але затое гісторыю вайны – якую перажылі самі, ведалі лепей, чым многія дарослыя. Каб інспектор-фармаліст паслухаў некаторыя з пятрубых урокаў у гэтым шостым класе, то, падай, настаўніцкая кар'ера яго на гэтым і скончылася б. Часам урокі гісторыі ператвараліся ў агульную дыскусію пра вайну, пра жыццё, ва ўзаемныя расказы пра фронт і партызан. Настаўніцы, які вялі ўрок у суседнім класе, не раскардзіліся пыльскаму дырэктару, і той збянтэжаны далікатна рабіў за ўвагу. Пятро Андреевіч, зноў вас у шостым было шумна. Было, Казімир Павлович, было. Пакорліва згаджаўся Шапятовіч на здзіўленне настаўніц, якія звычайна ўпарта спрэчвалі кожную заўвагу ім. Хоць хутка яны перасталі здзіўляцца – Пятру сам пачуў аднойчы іх размову. Яму што, партызан, фронтавік, сакратар, з лялькевічам у адным атрадзе быў, каго і чаго яму баяцца? Патроху Пятру зацікавіў сваіх вучняў і гісторыі Грэцыі. Тады, калі сам, як кажуць, з галавой акунуўся ў інстытуцкі курс, пазнаёміўся з гэтай дзівоснай міфалогіяй і ўвогуле – захапіўся гэтай навукай. Але акрамя гісторыі прыйшоўся яму выкладаць яшчэ адзін прадмет. Усе адмовіліся ад нямецкай мовы, і ўрокі яе гвалтоўна рашэннем педсавета аддалі яму. Пятро адразу разгадаў змову настаўніц, маўляў, гісторыя што? Гісторыю любы зможа выкладаць, асабліва, калі ў цябе добра падвешаны язык. А вось паглядзім, як ты без педагагічнай адукацыі будзеш выкладаць мову да яшчэ замежную. Ён хоць і разгадаў гэта, не стаў спрачацца. Мову дык мову. Ведаў у яго было не намнога больш, чым у вучняў, бо вучыў ён нямецкую мову толькі некалі ў сёмым класе, у тэхнікуме замежнай мовы ў той час не выкладалі, але будучы ў Германіі вывучыў сотні дзве, тры бытавых слоў. Гэта акалічнасць і дала падставы педсавету зрабіць яго школьным немцам – Праўда, дзеці ні разу не называлі яго так а заўсёды, у тым ліку і перад урокамі мовы крычалі: "Гісторык ідзе, гісторык!" Пятра радавала такая іх тактоўнасць. Да урокаў гісторыі ён рыхтаваўся з прыемнасцю і выкладаў з задавальненнем, праца давала радасць. Нямецкая мова была пакутай. У гэтым шостым Б, да якога меў асаблівую прыязнасць, Шапятовіч адразу і шчыра прызнаўся: "Ведаю я нямецкую мову не намнога больш, чым вы. Вучыць будзем разам". Ён чакаў, што ўбачыць на тварах скептычныя ўсмешкі ў адказ на сваё прызнанне. Не, ніводныя ўхмылачкі. Сур'ёзнасць незвычайная, толькі раптам падняўся Сергей Салодкі, сам аўтарытэтны вучань партызану ў атрадзе цэлы год вывы хрыплым басам, голас ламаўся, спытаў «Петро Андреевич, а на чорта нам гэтая мова?» Петро на міг разгубіўся. Ён зразумеў нянавісць дзяцей, не не дзяцей ужо юнакоў, дзяўчат да ўсяго нямецкага. Добра, што пасада камсорга і цікаўнасць яго далі мажлівасць там у Германіі пазнаёміцца трохі з гісторыяй краіны. Можа, тады і ўзнікла яго жаданне пайсці на гістарычны факультэт з рэвалюцыйным рухам, трошкі з літаратурай Йоте, Шэйлер, Гейне, Генрых Ман. І ён увесь урок горача з натхненнем, якое само па сабе не магло не захапліць вучняў, расказваў ім пра нямецкі народ, пра культуру, якую народ гэты стварыў. Словам, расказваў так, што здавалася нават самога сябе пераканаў ва ўсякім разе паверы ў вучні зразумелі, што фашызм гэта адно, а народ ёсць народ, і мову яго трэба шанаваць як мову кожнага народа. Але калі ён зрабіў паузу, Таня Незавет, самая ціхая дзяўчына ў класе выдатніца, нясмела зусім падзіцяча падняла руку. Атрымаўшы дазвол, спытала: "То чаму ж такі народ, як вы кажаце, даўся Гітлеру хамут на сябе надзець?" Тады зашумелі і хлопцы. "Праўда, праўда, ну чаму, а? Чаму?" "Чаму?" Не першы раз Пятро чуў гэтае пытанне. Яго задавалі байцы, калі ён гутарыў з імі. Ды да і сам яшчэ там у мурманску пачатку вайны ламаў галаву і пытаўся ў сені пясоцкага амаль гэтак жа як таня чаму? Здаецца, толькі сеня пераконваў. Ён не помніць ужо тых тлумачэнняў і доказаў, але помніць, што і сам, і другія хлопцы ўрэшце здаваліся пад напорам сеневай логікі і эрудыцыі. Пазней розумам ён прымаў усе тлумачэнні, а вось сэрцам – Год назад у Германії, калі следам за артыкулам Эренбурга з'явіўся артыкул Александрова, перад афіцэрамі іх дывізіі выступаў палкоўнік з Москвы з палітычнай акадэміі. Гаварыў з такім жа натхненнем і перакананасцю, як і ён Пятро перад сваімі вучнямі – Але потым падняўся камандзір дывізіёна Катюш, майор Яшынкаў і, заікаючыся ад хвалявання, спытаў: «Што ж выходзіць, таварыш палкоўнік? Выходзіць у тым, што сям'ю маю, маці старую, жонку, дзяцей малых, ваню і лёшу, жывымі, Жывымі спалілі. То выходзіць вінаваты ў гэтым толькі гітлер ды яго акружэнне. А каб я сёння пайшоў ды вось так іх дзяцей, а? Каго б вінавацілі? Але я не пайду, я чалавек, крыкнуў маё рассіплым ад каманд голасам. палкоўнік разгубіўся амаль гэтак жа як цяпер ён пятро сказаў я разумею вас таварыш майор гора ваша боль але именно таму што мы чалавекі як вы сказалі людзі гуманісты мы ніколі не перанясём нашу нянавісць на ўвесь нямецкі народ а З гэтым агульным тэзісам афіцэры згадзіліся. Нават Яшынкаў, напэўна, згадзіўся, бо змаўчаў. Але што афіцэры, а тут дзеці. Як ім усё гэта растлумачыць? Тут аднаго урока адной гутаркі будзе мала, і аднаго года, відаць, будзе мала. Урока не ведалі. Ніхто. Як змовіліся. Адны выходзілі да дошкі, крышылі крэйду, камячылі, анучку мыкалі, пыкалі. З нейкіх двух дзясяткаў слоў, якія трэба было вывучыць, добра калі ўспаміналі два-тры, і то калі хто падказваў, другія адмаўляліся з месца. Я мог знайсці кніжкі Пятро Андреевіч. Падручнікаў сапраўды не хапала на 10 чалавек адзін да ваеннага выдання. Матка карову паслала пасвіць. Якая паша, дзе тая яшчэ трава, што ты мне галаву тлуміш? Вырушае таварышы ўвесь клас, хорам тлумачыць. Пятро Андреевіч, ну, ўжо ўсе ганяюць у лазнякі, галёды кару ядуць, карміць жа няма чым. А за займішчам увесь асінік з'елі. Пятру зрабілася няёмка. Што гэта ён усумніўся, якая паша быццам на небе жыве. Быў узлаваўся на свой любімы клас, траха не сарваўся, не накрычаў, ужо калацілася рука, калі ставіў у журнале неўласцівыя яго дробнаму почырку буйныя двойкі. Пасля размовы пра кароў палагодніў, каб не мучыць больш ні вучняў, ні самога сябе, выклікаў да дошкі Таню, незавец. любіміца ўсіх настаўнікаў. Не было яшчэ выпадку, каб яна не ведала ўрока. А нямецкі Пятро гэта не раз праверыў, вывучала лепш, чым ён настаўнік. У яго вывучыць усе новыя словы не хапала часу, а яна ведала ўвесь слоўнік падручніка і ўсе граматычныя правілы. Дзяўчынка мела, проста зайздросную памяць, а з выгляду самая непрыкметная ў класе. І гадамі самая малая бы прапусціла ўсяго дзве зімы. І так, худзенькая, шчупленькая, на бледным завостраным тварыку адны вялікія заўсёды нібыта здзіўленыя вочы. У пачатку працы ў Пятра пэўны час былі да яе адносіны дзіўна дваістыя. Неяк ён пагутарыў з вучнямі пра ўступленню ў камсамол – Спачатку у класах з усімі адразу, потым з лепшымі па асобку, гэтак жа, як рабіў у арміі, калі быў камсоргам. Дык вось Таня гэтая ў час размовы раптам загарэлася, як мак вочы апусціла і, здалося, Пятру траха не заплакала. «Што з табой, Таня?» «Мяне не прымуць у камсамол, Пятру Андреевич». «Чаму?» «У мяне бацька, вораг народа». Ворог народа? Але вам хіба ніхто не казаў, што бацька мой быў дырэктарам нашай школы. Яго арыштавалі перад вайной яшчэ. Шапятовіч не ведаў, чым скончыць размову з дзяўчынкай. Пасля распытваў пра нізаўца. І дзіўна яму рабілася і незразумела – Са студэнцкіх гадоў яму ўбівалі ў галаву, што кожны вораг народа нямецкі шпіён пачвара. А тут сяляне, асабліва жанчыны, якія заўсёды менш стрыманы і больш непасрэдна выказвалі свае пачуцці, хвалілі Антона Пятровича. «Залаты чалавек быў!» Да кожнага сэрца сцежку ведаў і да малога і да вялікага Завошта ж яго рыштавалі? А хто ведае, завошта тады хапалі людзей? Хіба яго аднаго? Грамыка адказаў на Пятрова пытанне коротка аб прычыне арышту. З пісьменнікам нейкім доўга перапісваўся, у госці таго запрашаў, з галавачом ці з чаротам, а не помню ўжо. На чорта яму здалася тая перапіска, а прагучала так, па дурноце сваёй трапіў бяду. Няўжо ж не маглі разабрацца, што невінаваты чалавек пакутліва думаў Пятро. Маглі ж запытаць у людзей, з якімі такі з якімі такі вораг перажыў усё жыццё. Тутэйшы ж ён мясцовы. Пасля даведаўся ад бабкова, што жонка не заўца, а тані на маці, цэлы год выпякала партызанам хлеб. На яе ніхто з фашысцкіх паслугачоў не мог падумаць, што яна памагае партызанам. Адзін раз хлопцы пшанічную муку з гарнізона вывезлі, расказваў бабкоў, і яна нам такіх булак напякла. Я сам забіраў гэтыя булкі на досвідку. Дастаём апошнюю выпечку проста з печы, а? Гарачыя! пах на ўсё наваколле голова кружится а дзеці прачнуліся галоднымі вачамі з-за печча глядзяць сліну каўтаюць ты што пытаю не дала ім булкі паспытаць як жа я дам чужую вобрат сумленне святая марыя хацелі мы яе ўзнагародзіць дык Не вышла. таго часу Шапятовіч полюбіў Таню не толькі за тое, што яна першая вучаніца. Аднак, калі запытаў у сакратара райкома Анісімова, ці можна Таню Незавец прыняць у камсамол, той паглядзеў на яго, як на дзівака і з насмешкай спытаў. «Табе што, няма больш каго прымаць?» Таня адказала ўрок, як заўсёды без запінкі. Прачытала тэкст, прасланяла словы. «О, як трэба вучыць! Чулі гультаі!» Нязлосна ўпікнуў Пятро ўсіх астатніх, падыходзячы да хісткага непафарбаванага століка, каб паставіць у журнале найвышэйшую адзнаку. Ён ужо ставіў ёй пяць з плюсам, хоць дырэктар і рабіў яму заўвагі, што такой адзнакі не існуе – Ды раптам нешта стукнула каля дошкі за яго спіною. Клас падхапіўся. Таня! Таня ляжала на падлозе, бледная, як нежывая. Пятру кінуўся да яе. Таня! Танечка, што з табой, дзіця маё? Трэба доктара! крыкнуў нехта з хлопцаў. Але, доктара, але навошта, каб яна ляжала тут у класе на падлозе, пакуль прыбяжыць Саша, медпункт за нейкія 50 метраў Пятро падхапіў дзяўчынку на рукі. Хлопцы ціхенька, каб не патрывожыць другія класы, адчынілі перад ім дзверы, і ён хутка збег уніз з другога паверха. Даша убачыла праз акно, выскочыла насустрач. Што з ёй? Упала каля дошкі. Ты крыкнуў на яе. Ну што ты на таню? Завошта? Убачылі работнікі сельсавета ля будынка, якога размяшчаўся фельчарскі пункт. І ўсе следам за пятром і Сашай уваліліся ў маленькі пакойчык. Непрытомную паклалі на канапку. У Сашы заўсёды такой спакойнай і упэўненай дрыжалі рукі, калі яна расшпільвала Тані кофтачку, адкрывала стэрылізатар, брала шпрыц. Потым Саша ўзлавалася, крыкнула на цікаўных: "Што вам трэба? Прэч адсюль, прэч!" Хоць былі тут усе свае людзі, з якімі яна штодня разам працавала і з некаторымі нават сябравала, як ветрам выдзьмала ўсіх, акрамя гаспадароў старшыні сельсавета і сакратара. Бабкоў усхвалявана кружыў па пакоечак уцёр правай рукой левую кантужаную, на якой заўсёды была надзета шарсцяная пальчатка, і даваў Сашы парады, здавалася Пятру даволі кваліфікаваныя. За час доўгага ляжання ў шпіталях Іван Дзямідавіч – сам зрабіўся добрым лекарам. Сакратар сельсавета халімон капыл, кульгавы стары, стаяў каля дзвярэй, абапёршыся на свой тоўсты адлоўцавы кіі, паўтараў адну і тую ж фразу. Усім вайна парвала нервы і старым, і малым, усім, а здароўе ад нерваў. Але на яго твары нічога не відно было. Ні хвалявання, ні трывогі за жыццё дзяўчынкі. Можна было падумаць, што пры гэтым самым чалавеку людзі трацілі прытомнасць штодня, і ён даўно ўжо прывык да гэтага. Яго, як таго магільшчыка, нішто ўжо не кранае ні сама смерць, ні гора і слёзы блізкіх. На яго твары наогул ніколі нічога не выяўлялася. На ім як бы некалі даўно хаатычна перамяшаліся і назаўсёды застылі ўсе рысы чалавечага характару, аскетызм у запалых і заўсёды непаголеных шчоках, сытасць, Лассоннасць у вуснах тоўстых, ружовых тлустых, Дабрата ў складках каля вуснаў, у мяккіх лініях подбородка ямаль калючая варожасць, у маленькіх і глыбокіх вочках, пад карнізамі сівых кашлатых броваў. Саша чамусьці не любіла гэтага чалавека, і яе непрыязнасць да капыла паступова перадавалася Пятру, Хоць ён і праціўся такому пачуццю разам працаваць, разам жыць, і нельга прастое, што табе не спадабаліся ў вочы, ці барада не любіць чалавека. Аня апрытомніла ад уколу. Расплюшчыла вочы, уцяміла, дзе пынулася, спалохана войкнула, памкнулася падняцца. Саша ўтрымала яе. Сеўшы на канапу побач і ўзяўшы яе руку, каб палічыць пульс, ласкава спытала: « Ты ела сёння, Таня. Ела, прышаптала дзяўчынка. А што ты ела? Яна адказала не адразу: Дранікі з той бульбы, што назбіралі ў полі, Таня не адказала. Усім вайна парвала нервы. Сябры выслухалі старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.